Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. сім добрага вечару сёння прагуляемся па сталіцы ў кампаніі са старшыню дзіцячага фонду духовнага і культурнага адраджэння сакавік унучка адразу двух славытых пісьменнікаў беларускіх як убаколаса і янкі маўра марыі міцкевич добрага вечару спадарні марыя вельмі рада што вы знайшлі э, гадзінку для того каб да нас на ноч гледзячы завітаць э, я вось э, хачу дакладніць такі момант у дзень нараджэння якуба колуса адзначаецца 22 кастрычніка э, па старым стылі ці па-новым адзначаць Ну больш мы адзначаем па новым стылі гэта 3 лістапада То бок учора ніякіх святкаванняў рачыстасцяў у сям'і не, не было Ну так успомнілі безумоўна нулі так святкуем звычайна 3 лістапада Ввогуле ж вы ў мінску нарадзіліся і ўвесь э, час жывецё непасрэдна ў мінску А з каго пачаўся адкуль пачаліся мінчукі ў вашым родзе Э, ну мінчукі пачаліся якраз з бацькоў бо і э, колазы нарадзіўся на столбцо настаў печані янка маур наогул нарадзіўся ў Латвіі у лепает Таму э, уже ў Мску нарадзіліся мае бацькі маці і бацька бок гэта вы у другім пакаім то бацька гэта Михайсь Константинович Мцкевич малодшы сын коласа якому прысвечаны вядомыя мехасёвы прыходы А ніколі не было вас жадання у куда-нибудь з'ехаць мінску Ну я часто вандрую памяняць месца жыхарства Мне падабаецца Мска але была ў многіх краінах э, много разоў у Лондоне там працавала ў скарынаскай бібліятэкі была ў злучаных штатах Амерыкі дзе мне ў свой час прапанавалі застацца але чаму не засталіся Ну сям'я тут карані дзеці зараз уже я бабуля у меня чатыры унучкі А калі казаць непасрэдна пра э, мінск э, і вашыя земдачыненні у чым выражаецца гэтая любоў да мінска что што непасрэдна за што вы любіце мінск акрамя таго што э, нарадзіліся дзяды бацькі э, не нарадзіліся жылі дзяды нарадзіліся бацькі э, і вы тут і жывяце вашы дзеці внукі вось за што вы любіце мінск а Ну, не неяк утульна спакойна бо калі э, выязджаеш у вялікі гарады той же Лондон ці Маску нейкая ўсё ж такі такая бегатніна там э, нешта такое адбываецца а тут нейкі такі больш-менш спакой і, і, тым больш што наш дом стаіць у тым месцы вельмі блізка да батанічнага сада да парка чы рускім цудзе заўсёды часта гуляем адпачываем і ну неяк больш утульна я наогул люблю маленькія гарады такія вялікія як там нью-йорк лондон можна паехаць паглядзець безумоўна там той ж самы рым цікава да паглядзець але ўсё ж мне здаецца жыць вось трэба ну мне падабаецца <laughs> свой горад ну, калі уже загаварылі про тое дзе жывіццё сёння акурат абралі для шпацеру два напрамкі першы гэта мінскі адрасы кубаколаса другі янкі маўра першы адрас у маршруце гэта вайсковы завулак 3 адсюль мы стартуем чаму менавіта гэты адрес абраны у Ну просто я больш ведаю пра пра гэта бо першы якраз ён калі прыехаў менск першы раз то ён э, жыў на стар, на старажоўцы недалёка ад гэтага ад гэтага месца это у э, двары русецкага якраз у э, яго творчасці ёсць такі апавяданне у двары пана тарбецкага дзе напісана пра гэта але мы больш як дзеці ведалі вось наступны адрас бо ўжо бацьку бацька больш яго веду бо яны жылі там а 27 года да самай вайны якраз гэтага месца яны ішлі эвакуацыю пакідалі пылаючы менск а Ну і на гэта месца нас э, бацька прывозіў, паказваў, дзе стаяў гэты дом. Гэта зараз парк Оркага, вось унутры парка. Гэта быў вайсковы завулак, а раней называўся шпітальны завулак і там вось пабудаваў свой дом Якуб колас гэта быў двухпавярховы такі дом светло-зялёнага колеру і цікава што ў гэтым жа раёне жыло шмат сяброў там жылі і пісьменнікі міхайсь грамыка сваяк язы плёсік сям'ёй э, невадалёку но ну, трошки далей янка купала сябр ну наогул месца таксама было прыгожае бо ў доме быў сад была лазня быў хлеў там нават на яны трымалі кароўку потым <laughs> потым казу <laughs> то жылі такой вось э, э, сваім жыццём э, часта прыходзілі ў госці Ну і вось таму я гэты дом ведаю таму што пра гэта расказваў бацька яны... Ну, сёння на жаль яго няма восьвогуле дзіна так ходзіш па, па зямлі і калі уявіць сабе што тут стаяў дом тут э, жылі такія людзі А калі б скажем аднавіць вы затое каб вы напрыклад узялі паставілі пабудавалі наноў натуральна але дом падобны таму э, ну, які я быў. не думаю что гэта слушная вось мне больш падабаецца тое чым у Э, казаў мікола мятліцкі што якраз гэтага дома развіталіся з э, сярэднім сынам юркам які потым загінуў часе вайны і пасля вайны не вярнулася любімая жонка кубакола самарыя дмітрыўна ён сказаў што гэта быў э, лепш паставіць помнік з развітанне маці сынам для мяне здаецца гэта таксама была такая удалая ідэя вось бо на гэтым месцы якраз сям'я развітвалася вось сынам юркам калі яны уже покидали Минск. Ну и потом уже после войны не вернулась. И Мария Дмитриевна Жонка, вот гонор, как у меня назвали. Бо я была первая девчонка, якая народилась, вот внучка, и тому, как голос сказал, что будет, как и моя жонка Маруся. Тому я вот Мария Маруся. Ну, акурат другі адрес у маршруце гэта акадэмічная 5 дзе месціцца музей кубаколаса раней гэта быў адрес пушкінская 56 mm -hmm. э, я напрыклад гэтага нават і не ведаў і калі уявіць сабе як так атрымалася што акадэмічная 5 а пушкінская 56 аднаогул у, на, у наших дамах адрасы мяняліся быў праспект сталіны праспект ленніна і праспект незалежнасці і, і пушкінская ну а зараз э, стала акадэмічная то есть мы жылі на тым самым месцы але адрасы адрасы мяняліся ну, вы акуратна радзіліся непасрэдна ў гэтым доме якім сёння месціцца э, музей кубаколаса а Ну дзяцінства прайшло там но якраз калі я нарадзілася гэта было дом была пера перабудова то мы пайшлі на на кватэру недалёка перабудова што маце навазе перабудова на ну, так спачатку гэта был просто драўляны дом ці жыў нямецкі доктар воды побач быў шпіталь Вось і калі кола э, захацеў вярнуцца ў менска э, сталі шукаць ну дзе бы ён мог жыць але менск быў разбураны і невядома дзе было знайсці кватэру вось побач з акадэміі навук знайшлася такая драўляная хатка ну і гэта было блізка таму што ён працаваў віцэ-прэзідэнтам акадэміі наук ну і вось вырашылі што гэту хатку аддадуць яе але вось э, яна была маленькая на і пачалі потым э, прыстраюць нейкую перабудову перабудову, дзе быў ужо кабінет, нейкая кухня. Ось, і ў тыя часы якраз вось я нарадзілася і таму на, на гэты момант нараджэння я была недалёлі, а хутка вярнулася ўжо ў 52 у гэты дом. Нават памятаю, якім пакоі там стаяў мой ложак, дзе, дзе быў ложак брата. Та, калі прыходзяць наведаўнікі ці экскурсіі, то заўсёды пытаюцца, дзе вось якім пакоі я, на ну, якія памятаю дзе стаяў якіх кутках там гарызавалі <laughs> як называў кубкову су дзяцінстве я называў маруся і вельмі крыўдзіўся калі маці казала марыя ён сказаў нет там ці маша маша яму не падабалася ну Маруся яго яго столькі вершаў прысвяціў ён свае жонцы Марусі і ён наогул у лісце калі я не стала напісаў што я сябе адчуваю так як бы меня адрэзалі одну руку оторвалі палову душы і сказаў такі жанчыны адна на 10 тысяч гэта есть у лістах яго а А вы ў дзяцінстве разумелі, што вы не проста як э, называўся кубколас не проста Маруся Мецкевіч, а дачка і внучка такіх э, знакавых асоб. Ну э, разумела, разумела. Конечно, што ж, што ж рабіць, разумела. А не было, як сёдзі кажуць, э, нават як гэта называць. Ну калі пэўна фанабэрыстасцю гэтым ёсць. Не, не, не было. Да, мы спакойныя, нармальныя людзі, да, і заўсёды ведаем, што не, не трэба жыць нечым не іншым жыццём, а наадварот, гэта давала тое, што мы павінны адпавядаць можа таму які былі дзяды нешта рабіць нешта нечым займацца не просто там ну, займацца нечым таму і вось і старшыня дзіцячага фонду і у розных грамадскіх жыцці прымала аддзел нават абіралася депутатам вось, ну і зараз шмат езжу па розных гарадах і беларусі і за межамі вось толькі нядаўна прыехала з рыгі і здаго пілся дзе правадзіла вечарыны прысвечаны яку бы коласу і вось, у рыжскай беларускай школе і сярод э, беларусаў дагопілася. А ў гэтым доме на акадэмічны 5, э, дзе зараз э, музей, ці шмат там засталося з таго, што памятаць яшчэ з дзяцінства. Ну другі паверх такі мемарыяльны, Вось, таму мэблю там посуд люстр гэта ўсё ўсё памятаю а на першым паветры э, паверсе там ну ўжо экспазіцыя экспазіцыя але самае так, такое што у не падабаецца то что мемарыяльнасць знішчаецца знішчаецца прычым з кожным годам я стаецца менш і менш вось я б хацела зачытаць вот ну паколькі мы кажам пра коласа вось як ён пісаў пра свой дом Ён пісаў: «таіць моя хатка, між хвой кучаравых і купіна жыта на клумбе пры ёй, свая ў мяне пожня і дрэўцы і травы, пляцоўка і двор свой. І я сабе свой. Ну вось жыта няма таго няма і замест таго дзе былі кветкі дзе гуляў колас там стаяць зараз драўляныя скульптуры якія ну, не пасуюць гэты но ну, не мемарыяння прынпе не маюць так? Ну як бы герой колас але гэта ж адзіны мемарыальны музей у Мску дзе сапраўды жыў паэт то есть там дзе купала жыў Богданович яны не мемарыяльны там яны не жылі і таму захаваць вось адзінае месца дзе у якое помніць коласа дзе ён сапраўды хадзіл тым больш што у вершах успамінах ёсць які кветкі раслі які грады былі што было што э, ён любіў там нават э, у хамаку там э, садзіць жыта гэта ж усё можна было зрабіць гэта ўсё не няма нават зрабілі такія лампы ў зямлю капалі гэты все кветкі у Э, пашкодзілі няма там вельмі э, цудоўныя кветкі раслі навошта гэтай лямпы ў зямлі яны ўключаюцца адзін раз на музейную ноч адзін раз на год але б гэта зрабіць разумееце колькі гэтай грошай колькі укладзена і э, мемарыяльнасць яна парушана уже гэта не ты сцежкі дзе хадзіў колас это ўсё не тое а Ну вы таксама бегалі там яшчэ таксама бег просто гэта крыўдна Я разумею я вот так хацеў запытацца А што адчуваюць э, сваякі калі у даволі інтымныя рэчы Таму што ў любым выпадку э, нават дзённікі ліставанні калі надаюцца ў музеі пасля на гэта могуць глядзець шмат людзей э, ці не шкада з гэтым развітвацца Таму што па вялікім рахунку так іначай э, аддаючы той ці іншы ліст у музеі ёсць у гэты, гэтым пэўна развітанне і наколькі лёгка вось дзяліцца у тым інтымным з сямейнага жыцця развітанне і ёсць яшчэ іншая справа што не ўсе разумеюць гэта правильно по яго паколькі жонка памерла вельмі рано в 45 годзе яму трэба было некая муза яго шмат было перапіскі перапіскі з жанчынамі і многія навукоўцы даследчыкі адразу шукалі нейкі раманы некі захапленні там ну у просто по-іншаму гэта ўсё хоць я уже казала что у пісьмах ёсць что я ніколі не здраджва свае жонкі яна одна на 10 тысяч а тут прыпісваюцца нават хацелі фільм стываць здымаць каханкі там коласа ці нешта іншае конечно ну, гэта... сегодня гэта модно гэта <laughs> модно да. ну, музы былі безумоўны захапленні былі але кожны ж можа неяк трактаваць гэта по-іншаму Ну, стылісты зараз прапаную спыніцца ненадоўга нагадаю нумар для смс калі ёсць жаданне задаць пытанне альбо выказацца можна даслаць паведамленне на нумар 9705 у crack the window, baby. It's hot in this bedroom. There may be a little breeze outside. Bad heart in this bedroom. And you know when I see you sweat, all I can think is. out there on the highway, and it give me chills when I hear her. You know her breast they dragged. that hits us, baby, got to leave your good warm bed. I hope that you'll be sleeping when I ease out of your nice warm bed. And I hope you're feeling good all day long with nice thoughts running through your head. Брукаван. Нагадую, што мы гуляемся не па-мінску разам з унучкай кубаколаса Янкі Маўрам Марыя Мецкевіч, нумар для смс 9705. Спадарня Марыя, так відаць наканавана лёсам, што заўсёды побач з імем і прозвішчам у вашай сям'і э, часта дадаюць, удакладняюць э, прыналежнасць для кубаколаса і Янкі Маўра. Як вы да гэтага ставіцеся? да чаго да што таго што так Марія Мецкевіч унучка кубаколаса Янкі Маўра Ну а калі так уже здарылася што я сапраўды што з гэтым рабіць што ну, некаторыя сваякі маўляў кажуць часам я асобная адзінка я сам ці сама па сабе э, не абавязкова дадаваць да мяне яшчэ і прозвішча маіх знакамітых родзічаў <coughs> у вас так размею падобнага няма Ні, ну, нема, тому що працювали ми спокійно на інших працях, займалися своєю діяльністю. Ну а звісно, і вивчали і колоси, і маури, і, бі... і творчість, і біографіку. Ми не ті онуки, каб ніяк не займалися гэтым, ми шукаємо матеріали. Я знайшла много цікавих речей ось і у Латвії, там невідомий дачі надпис колоса, письменнику опіту. Э, э, іх заўсёды хацелася нешта такое знайсці э, цікавыя і ў архівах працую і па розных бібліятэках шукаю вось шмат э, глядзела матэрыялу у скарынаўскай бібліятэцы ў лондоне што меня вельмі ўзрушыла таму што у з таго часу колас прастаў з іншага боку, бо там у міграцыйнай літаратуры іншы трошкі, такі, які ну, у нас у пасавецкім часе ён зусім іншы быў такі больш забранзаваны, забранзавелы такі. Ну, так, так. Вось, а там сведчанне, успаміны і нарысы, і таму вось я сабірала шмат чытала таго што пісала беларуская міграцыя пра коласа збірала гэтые выданні для мяне гэта вельмі цікава як бы пашырыла такі круг пра коласа пашырыла яго веды пра яго і неяк стала глядзець трошки іншымі вачами А мне цікава як ваши дзеці напрыклад у школе по літаратуру праходзілі само на музыку ці новую зямлю як яны яны яны цудоўна разумелі чы гэта чые гэта творы правильно а аднакласнікі іх разумелі хто разам з імі вучыцца Ну і у Ну хто, хто калі настаўнікі ведалі, то э, то ведалі, калі не казалі, то не казалі там пэўных нейкіх прывілеяў не, не было за гэта нагоды акурат ёсць пытанне ад слухача Сергей піша ці закранули вашу сям'ю рэпрэсіі блізкіх сяброў ці былі вы абароненыя ад іх пачуццё залатых кратаў прысутнічала Конечно, были репрессии, и репрессии довольно жесткие. Это еще началось в давнейшие часы, еще в 26-м годе. Голос был выкликан на такой листопадовский процесс, и он был выкли... выкликан светкой, или хотели заработать за его э, керовника э, антисоветской организации. Э, это не отбылось. Но многіх сяброў былі арыштаваны той же самы яго дзядзька брат маці язэ плёсік многія сябры і потым доўгі час у кватэры коласа тут у менску жыў родны брат маці э, жонкі маей бабулі Марыі дзядзя Саша Вось і яго таксама ён быў просто настаўнік яго забралі і як потым стала вядома нехто уже стала інфармацыя хацелі каб выбіць яго паказанні на коласа Таму что даносу на коласа і на купалу было вельмі шмат шмат вельмі даносаў і конечно гэта быў такі час калі яны чакалі что вось прыедзе машина вось можа і мяне забярэ гэта все яны на сябе адчулі але тым не менш і віце-прэзідэнт акадэміі навук член цэнтральнага выканаўчага камітэта бсср депутат верховнага савета ссср і бсср ці не заміналі гэтыя пасады ягонай творчасці і сям'і Ну, сям'я была побач, мы жылі ўсе разам у адным доме гэта два, два сыны, які засталіся Данілы, мой бацька Мхась, Вось моя маці і жонка Данілы і унукі мы ўсе жылі разам у адным доме. Дзе зараз музей уже пасля смерці, калі была пастанова зрабіць музей, то вось якраз мой бацька і Даніла яны звярнуліся з э, лістом да ўрада, каб перадаць той дом, дзе мы жылі, бо там прайшлі апошнія гады коласы, ён звяз э, пад музей, а нам даць магчымасць пабудаваць за свой кошт дом побач. Але вы маглі ў прынцыпе і застацца ў гэтым доме ці не То есть это было жаданне якраз бацькі Даніла, каб гэты дом перадаць пад музей, а нам пабудаваць уже за наш кошт э, дом які побач і зараз вы у гэтым да, доме побач жывеце жывеце жылі жылі много много гадоў по побач з музеем не дзялілі гэтую тэрыторыю тут прошлым годзе дырэктар зінайда камаруская рашыла паставіць <laughs> <laughs> <laughs> нашими домами і калітка давайте зрабіла і плод э, двухметровы нават у нас там агарод і дрэвы растуць гэта все з намені на не, <laughs> не пытались. Слухатели, это на вот нек так дивно и смешно выглядит. Дивно и смешно, потому что, ну, ну что зробишь -то? Вам было 5 год, калі не стала кубы коласа, калі не памыляюся так. Угу, Якраз ён адышоў э, мой дзень нараджэння яшчэ з раніцы ён павіншаваў мяне, прынёс коробку цукерак і вечар мы хацелі уже сесці за стол і вось удзень яго не стала я вось про это хацеў запытацца ну не про гэта а э, дзіцячая памяць звычайна фіксуе такія важныя моманты якія пасля застаюцца на ўсё жыццё вось чым э, найбольш для вас запомніўся якуб колас самае яскрава нейкае ўражанне ўспамінка Ну, памятаю просто дома вось, э, мы прыходзілі да яго кабінет сядзелі там ёсць э, агульныя фотаздымкі засталіся э, вось любілі хадзіць но ну, разам бегалі па двары і Ну, вось ён э, так добра адносіўся да, да ўнуку, ёсць і шмат і ў пісьмах успамінаў, асабліва вось майго старэйшага брата, бо гэта Сергея, бо гэта быў першы ўнук, называў мой маленькі філосаф і шкадаваў, што некаторы час ён жыў у маўры. У другого <laughs> дзяцулі не разам. Ну вось нешта такое ў памяці ёсць, але ну так мала так. Постаць так, здесь ідзеў працаваў, такой вось э, нейкі такі няма такого цельнага ўяўлення, бо просто такі дзіцячыя такі успаміны наплывалі але калі ўгадалі маўра як так сталася што кубколас і янка маўр сталі сваякамі там ну, некая <laughs> вельмі цікавая гісторыя это вельмі цікавыя гісторыі бо яны вучыліся разам у москве пасля вайны у авіцыйным інстытуце ну і прыязджалі на канікулы да бацькоў моя маці забылася сваю кніжачку там эту пропуск а гэта ж была пасляваенны час у вось гады такі 46 45 вось і таму без гэтай карткі без пропусках это было цяжка зайсці там гэта ўсё і яна уже звязалася з, со сваім бацькам каб э, попрасілі прыслаць гэты пропуск тым больш што Михась ехаў гэта бацька но ну, ему перадалі гэты пропуску знайдзе такую-то групу такую дзяўчыну і вось он і прыйшоў кажа хто тут Наталія Фёдорова бо сапраўднае прозвішча янкі Маўра была Іван Михайлович Фёдоров Ну яна кажа я а ён кажа у а на карткі прыгажэйшая <laughs> вось гэту маці неяк зачапіла Ну пасля таго яны там сталі дзе сустракацца уже там знаёміцца ведалі адзін аднаго ну а потым вось э, такі вырашылі да пачаць сумеснае жыццё стае час прайсці да другой часткі маршруту мінскія адрасы янкі маўры але перад гэтым мы зноў зробім паўзу пакуль жа слухача нагадаю нумар для смс 9705 клімаце пытанне на адрас гаспадарні Марыі пішыце а Every second that goes by, I can feel the distance grow. Whoa. Every memory that dies makes me question what I know. There has to be. мінская брукаванка. Нагадваю, што з мінскам сваёй знакамітай сямі назнаёміць унучка кубаколаса Янкі Маўра Марыя Мецкевіч. спадарня Марыя, што за адрас такі у вас пазначаны мяснікова 76 гэты адрес дзе жыў янка маур некаторы час дзе нарадзілася моя маці яна пакінула вельмі цікавыя ўспаміны доўгая дарога дома янкі маўры да дома коласа менавіта там цэлы такі раздзел прысвечаны вось якраз яе дзяцінству гэтаму дому І таму для мяне гэта было вельмі цікава. Я веду, што маці потым пад'язджала, глядзела на гэты дом, але там увесь час ішлі перабудовы і вось яны і, і зараз нейкія яшчэ ідуць. Нешта засталося хоць... Э, э, засталося. Того, але дом перарабілі, але вось той э, прыгожы балкончык, дзе жыла сям'я маў раён. Ён застаўся. Гэта за домам ураду, правільна я разумею? Да, да мясніковы да за домам ураду такі прыгожы домік но ён ну, вельмі стары бо э, ён э, пачатку 19 стагоддзя там была э, школа нейкая вучэльня потым школы вось калі янка маур там жыў то першы два паверх і гэта была школа А вось яго быў трэці але ён не поўнасцю трэці такі мезанін і яны маглі праз вокны вылазіць на дах і дзеці гэта рабілі і гулялі по даху аднойчы мама спамінае нават знайшлі маленькі маленькі гадзіннічак можа нейкая сарока прынесла вось любілі глядзець туды з гэтага даха ўніз новоць ну, такі быў цікав сёння гэты дом людзі да, да. вось калі быў ремонт их высілялі зараз некаторыя вярнуліся і вось была на тут бай вялікі артыкул про гэты дом ну, вось что там было на ну, не ведаеце хто вы незнаёмы з тым хто там зараз жыве не незнаёмы там да. А ніколі не было жадання ну, маці, пайсці, у маці было но неяк не атрымалася ці не, не пусцілі но ну, вот гэты журналіст які пісаў гэта зуева здаецца Алена про гэты дом казала што яны хацелі зайти там дзе жумаўралі там ну, не, не адгукнуліся але іншы жыхары... можа там людзі нават і не ведаюць што там жыў ну, не ведаю але іншыя жыхары успамінаюць стары што тут сапраўды жыў янка Мне здаецца ввогуле для простых людзей кватэры пісьменнікаў Э, падаюцца некімі там нешта павінна быць не так як скажем у не там была звычайная маленькая кват... Э, такая кватэра три пакаёўкі і яшчэ одна комната дзе жыву іншы чалавек з дзецьмі агульная кухня і вось ма маці там піша што былі цікавыя такія моманты калі з гэтай з гаспадыні іншыя яны э, там пачала не пачала не, не размаўляць маўчаць і маці іх сказала что там мяса прападае потым яны даведаліся что гэта кот адзін адна там думалі бо гульная кухня і потым яшчэ одна сям'я пры приехала такі малады пішуць кантарович чакалі дзіцяці і тады маўрада просто спакой дзе жылі сыны ім потому что іх як быў пакойчык як кладок кажуць цяжарная жанчына яны просто ахвяравалі свой у Э, пакой вось гэтай сям'і там уже э, не просто адзін жыў маў там жылі яшчэ суседзі як бы на агульнай э, кухні А чаму вы сёння не зрабіць там музей янкі маўра музей янкі маўра ну ён жа уваходзіць у гэты музей беларускай літаратуры як бы ну музей ну, так я я таму і кажу да, да. ну такая кватэра была проста цікавая і вось маці шмат успамінаў пра яе пра двары хто жыў у гэтым з, з ім які з кім сябравалі які там трагічныя гісторыі з гэтым домам таму гэта і у мне ўпал у памяці ёсць таму што ну маці много рассказывала пра гэты пра тое што там адбывалася Я думаю што ён камаўр валодаў мовай эсперанта і нават вашму бацьку э, чытаў свайму зяцю адпаведна чытаў э, э евгена Негіна на мове ну, эсперанта много як было шмат літаратуры на эсперанта і шмат перапіскі я заўсёды калі прыходзіла ў госці то э, бачыла гэтый канверты і пачала збіраць маркі таму што гэта было шмат перапіскі шмат пісем і ёсць пераклады на эсперанты і купалу і коласа у меня вот ёсць там і многіх іншых а нават у Лондоне гэта публічнай бібліятэцы цэлы вялікі аддзел на літаратуры на эсперанта што мяне здзівіла там я уже думала что гэта давно але что там вялікія аддзелы там збіраюць і выдаюцца і выданні на э, на мове эсперанта но ну, эсперанта дапамагала яго напісанню многіх твораў бо ён просто э, шукаў інфармацыю у нейкіх крыніцах які цяжка было знайсці тут а ў эсперантійскіх газетах там ён чытаў гэта ну, вось той ж самы бунт на караблі ён недзе прачытаў там такую невялікую заметку напісаў вось потым э, яго амок гэты нават ён так апісаў гэтай падзеі што калі прыязджалі з інданеційскага на амбасады да яго то э, не поверылі что ён там не быў не быў удзельнікам гэтых падзей але самая яго такая праца якую ён хацеў зрабіць ён хацеў напісаць пра спартака ён э, шмат збіраў матэрыялу перапісываўся і ўсе гэтай карты ён уже аднавіў і гэта ён ведаў все дакладна як гэта было сказаў что у чыванёлі там які вось мы ведаем что там много і няправды там і таго але вось падчас войны гэта все загінула і не дало магчымасць уже аднавіць гэтую працу ну, чы, хоць легенды про шакоўную нейкую хатню бібліятэку якая была адной з лепшых у, э, да, у ён, ён вельмі любіў кнігі захавалася да, ці не а, і маці успамінае што бібліятэка ў яго была самая каштоўная там былі но ну, все што можна было ён быў вельмі такі аматар кнігі да ён збіраў і там такі былы паліцыя ад э, не сунулі гэту падчас вайны амаль што ўсё загінула так жа как і загінула і коласавы многа рукапісаў бо калі ішлі на уже пакідалі менск то гэта кнігі немагчыма было ўзяць нават і сям'я маўра наогул апынулася што э, яны паехалі без грошай таму што якраз павінен выплаціць ханарар за новую п'есу якую напісаў вось але сказалі прыход заўтра і пачалася вайна і вось яны паехалі як бы так у вельмі такім цяжкім стане і наогул калі паглядзець пісьмы вось э, калі ён пісаў перапіска іх з голасам з іншымі то вельмі цікава яны ж тады не ведалі што яны яшчэ парадняцца але пісьма настолькі цёплы э, колас был у ташкенце маўра алмаці але вось э, гэтая падтрымка друг другу там дарагі браток там это ўсё ну такія ласкавыя словы э, безмоўна падтрымлівалі бо і калі маўр был вельмі цяжкім становішчы колас нават пасылаў грошы каб яму дапамагчы. Не ведаючы, што потым ён, ён стане да, с, сватам. Яшчэ адзін такі вельмі цікавы факт э, пра тое, як э, Янкамор займаўся спірытызмам. Гэта адбывалася на кватэры Мяснікова. Ну ён пачаў займацца даўно гэтым да. І на мяснікова я лічу таксама і ён быў добрым гэтым медумам і, і, і, і, і, і, і, і, і вельмі цікавы там былі вы былі яго на, на сеансах не ведаю як на сеансах не было mm. да, я была яшчэ так. ну неяк мне не далучалі до да гэтых сеансаў але самае цікавае што былі шыткі ён гэта ўсё занатоўваў а потым вы калі гэты былі всякие рэпрэсіі гэта все да, знішу гэта было шкада тому что сапраўды было цікава А хто збіраўся на гэтыя э, ну, ён сказаў што адным з добрых таксама медыум была евгенія янішчыца вось а вось прысутнічаў Александр мірону там іншыя знаёмыя вось ну ён ён гэтым цікавіўся яму было но ну, ён пісаў што калі уже было такі просты пытанне то гэта ўсё было нармальна калі уже шлі даты ці ці ты пытанні што мала хто ведаў то казаў духі пачалі блытацца <laughs> словы самого маўра але нават там был верш такі склалі як бы северяніны потым гэты верш яны панеслі сказалі ну на каго падобны і сапраўды крытыкі сказалі што падобны на на северяніна да ну то есть нават такія былі да. яшчэ губ колас і э, Янка Маўр абодва гралі на скрыпцы разам калі-небудзь музіцыровалі ну, э, просто гэта выхаванне ў настаўніцкай семінары это абавязкова хто прашу настаўніцкую семінарыю там гэты быў куркур курсы і <laughs> таму яны яны гралі но не ведаю разам ці ігралі я ніколі не чула але тое што вось у нашым музеі ёсць скрыпка якую якраз падараваў маур коласу то яна ёсць яна у вас захоўваецца у музе у музею да. Ну на часовым захаванием. Мы... Ча... Ой, добро, что на часовом. Потому что после того, как и плод поставили, то кто его ведает? Ну, вся кроме тех адресов, где жил Янка Маура в Минску и в Огуле в Беларуси, э, имя его носит в улице, и литературная премия, и библиотеки. Что чувать, когда, например, проходите по улице, и носит имя вашего деда? Ну, ведайте, на кон библиотеки ранее была библиотека Янки Маура потым там быў ремонт і я перанеслі бібліятэку пушкіна і зараз это уже дзіцячы зараз уже няма бібліятэкі і раней яны праводзілі там вечарыны вось нас запрашалі беларускіх пісьменнікаў а зараз гэта уже пушкіна той то, ну вось это таксама крыўдна што 135 год будзе з дня нараджэння маўра а многа што яго не выдана і многа што ёсць у рукапісах і многа тое што друкавалася у часопісах у маленькіх там у газетах і вось я зараз просто гэта збіраю што гэта больш э, таксама вельмі цікава бо нават такі цікавы э, эпізод калі тут у ліме хацелі зрабіць как літаратурная газета вялікі міжнародны аддзел то сказалі што безумоўна хто будзе кіраваць толькі мар бо ён міжнародны <laughs> гэта ўсё добраведа ён потым коласу лісце піша што у Труман, наверное, вельмі задаволена, што што не да грошы на гэта дзела, а то яму бы дасталось. <laughs> вось такія цікавыя рэчы. Да. Таму я лічу, што у архіве, напрыклад, ляжыць э, нескочаны раман Янкі Мару дзяўчына маці. Я тут прачытала першая частка мяне ўразіла, мне падабалася ніколі не друкаваліся і некаторыя рэчы таксама там ёсць і вершы яго які ён пісаў міграцыі вось і што цікава ёсць яшчэ п'еса якую ён напісаў алмаце паслаў гарбунову москву ліцо звера і выпісаў коласу што можа гэта мой апошні твор Таму мы ведаем пра гэта яна згубілася нідзе нават не ведаем дзе яна і што на ніякіх канцоў Вось, ну, дзякуй Богу, это быў не апошні <laughs> твор ўсё ж такі ён і вярнуўся сюды, але яшчэ многа што ёсць шукаць находзілася ёсць яшчэ да пытання абонент 0276 апошні лежы нумар телефона Ну я не ведаю наколькі это пытанне да вас але ну, дайшло таму муж агучыць беларуская школа у Латвіі ёсць у баранавічах няма чаму так у Ну, <laughs> это так, як, э, я бы хотела как раз отказать, что вы сказали, я читаю лекции про Колоса, и вас показываю, что, как вы уже сказали, там депутаты, это все гоноровые медали, семья разом с ним, и что человеку не хапает. И вот как раз я свой доклад пишу, вот это опошный лист у ЦК, и он относил это оборону белорусской мовы. Бо он уже в тот час бачил, что белорусская мова выходит за гульного уживания, і яго тады не прынялі але пасля смерці пазванілі што ведалі што што ён прыходзіў з лістом ліст перадаў уже старэйшы сын і ён там і некалькі год там много гадоў пралежаў у архівах ЦК потым быў знойдзены надрукаваны вось гэта якраз ліст абарону беларускай мовы і беларускай школы і таго каб і фільмы і кнігі ўсё каб падтрымка гэтай была бы гэта адзінае што мы маем там Música shoot on вечарам па-мінску з Марыя Мецкевіч, унучкай Кабаколасам і Янкі Маўрам. Мне здаецца, што мала ў мінску людзей, ну прынамсі тых, якія цікавяцца літаратурай, культурай, хто э, б не ведаў знакаміты дом на Карла Маркса 36, акурат сёння вось зайшоў там у букініст, гляжу на мемарыяльную дошку і думаю, вось увечары я з вока на вока сустрэнуўся з унучкай э, Янкі Маўрам. Я так разумею, у гэтым э, доме прайшлі апошнія гады э, вашага дзеда. Апошнія гады, бо ён э, быў і ініцыятарам пабудовы гэтага гэта дома. Таму што ён тады працаваў у Лтвондзе па ССР а дом вось ён сабраў такую каманду ён будаваўся якраз для літаратару і на грошы літфонда савецкага саюза таму шмат э, пісьменніку вас якраз і жыло ў гэтым доме ён такі быў вельмі знакаміты і нават яны хадзілі як ён казаў на нейкі суботнікі каб хутчэй пабудавалі гэты дом То бок самі яшчэ дапамагалі будаваць так? да, да. ну, нейкі суботнікі нешта дапамагалі. Ну і таму гэты дом сапраўды там такі славуты імёны, як Лужанін, караткевічы, э, э, Панчынка, там пестрак, там і э, прылі, навуменка, глебка там ну, шмат шмат іх <laughs> жыла ў гэтым доме і, і успамінаю я памятаю што спамінала дачка шамякіна што яны збіраліся там у двары і былі агульныя тэмы і было вельмі цікава там і сустрэцца таму што жылі жылі некаты так разам Ну, ввогуле літаратурны асяродак ён быў э, такі дружным можна так сказаць ці не Стаецца у тыя часы да яны больш больш такі быў дружны Ну конечно нейкія непаразуменні былі там паміж некім там уже асобна але я думаю что ну больш-менш вось як кажуць так і жылі добра дружна там стараліся дапамагчы пазычалі там адзін аднаго там нешта каб ежу прыгатаваць нешта то тось... здаецца то што сённявогуле знікла да, то што... пагрукацца дзверы да суседа сказаць ці ёсць соль прыходзілі <laughs> да суседзі да, ну, так, да, да, так прыходили, да і... Ось, уседі, да і былі добразычлівыя адносіны ну, шмат хто про эту дому распавядае узгадвае кожны нешта сваё э, а для вас асабіста гэты пісьменніцкі дом э, чым э, найбольш дарагі запамінальны Ну чым дарагі таму што мы прыходзілі да дзядулі маўра з якім было вельмі цікава пагаварыць тое што ён быў ўсё ж такі настаўнікам дзіцячым ён урэзаўся маю памяць больш таму што ну я уже была больш дарослай Вось. І яго, яму можна было задаць любое пытанне. То есть ён, у яго былі такія энцыклапедычныя веды, што ён просто мог растлумачыць многа што і з ім просто было вельмі цікава. Многа што расказаць, многа чого э, навучыць. Ну і наогул з ім было вельмі так э, э лёгкай мы з маці э, вельмі часта туды ездзілі да яго госці потым калі ён застаўся адзін э, то ён некаторы час жыў у нашым доме мы забралі яго да сябе але ўсё ж такі ён захацеў вярнуцца ў свой дом і тады ну ўзялі там хатнюю гаспадыню якая была уже там эту гаспадарку там на дапамагала гэта ўсё. Ну і таму вось нават калі жыў разам з намі ў нашым доме, то з ім было вельмі цікава, што ён вот, расказваў пра розныя краіны і зацікавіў мяне гэтым. Так То бок не было такое, што дзед кажа адчапіцеся, э, я, я, я заняты. Не я, ніколі, я ніколі такого не было. Ён ну, ну, стараўся, калі ёсць нейкае пытанне, ён стараўся, каб гэта ўсё растлумачыць. А хто сёння ведаеце, хто жыве сёння ў гэтай кватэры? А ну гэта вось якраз такі <laughs> добра думаю раптам, брат, да. раптам такая ж гісторыя змяснікоў старэйшы брат са сваёй сям'ёй. Да. А калі вось скажем звяртаюцца да творчасці і кубаколаса тэатры напрыклад калі ставяць спектаклі па творах і кубаколаса да вас звяртаюцца. Mm -mm. Ну, можа, потым там э, проста пытаюцца, но спачатку не, не пытаюцца. Дзівна. Я ведаю, што і фільме, калі здымаліся вось гэты э, фільм, калі здымаўся першае выпрабаванне там па матывах коласа, то вельмі абыраўся Янка Маур, таму што там усё так пераблытана, перароблена. Вось, ну, ніхто не, ніхто не звяртаўся. Ну так і нават зараз, калі ствараецца новую экспазіцыю музея ты ж самыя машыны коласа. Мой жывы мой бацька 91 год, які у памяці яшчэ сустракаецца са школьнікамі там. Ён жа гэта ўсё ведае, куды ездзіў. Ён сам па гэтых мясцінах ездзіў і многім пісьменнікам паказваў асабліва пухаўшчыну, якую вельмі любіў там. Ну, ніхто ж калі рабілася экспазіцыя не прыйшоў не спытаўся Михась Константинович У яго ж і шмат фотаздымкаў тых мясцін ён жа вельмі добры бацька фатограф была яго выставаўніку купалаўскі музеі і стары мінск там былі вельмі цікавыя здымкі старога мінска і просто тых мясцін дзе гуляў колас але ніхто не прыйшоў час прыспешвае трэба паступова развітвацца таму у мне да вас напрыканцы непасрэдна да вас у не, не чапляючы э, вашу сям'ю менавіта да вас некалькі караценькіх пытанняў mm -hmm. чым для вас пахне мінск вось пах мінску для вас парыжы выходзіш напрыклад і гэта пах французскіх булак альбо кавы ў рыме не ну. пахне нічым для вас мне ну, просто беларусь я ведаю што беларусь моя маці краіна <laughs> да а так нічым не пахне. Дзякую вялікі за вашу за экскурсію э, па вашым мінску нагадаю што сёння ж пацаравалі па сталіцы з унучкай кабаколыса Янкі Маўра старшыню дзіцячага фонду духовнага і культурнага адраджэння сакавік Марыі Мецкевіч.